Продолжуваме со темата што ја започнавме синоќа, темата за големата борба низ списите на Светото писмо и духот на пророштвото, односно списите на Елена Вајт. Drago што сме собрани тука заедно zajedno вечер. И не се исплашивте од фактот што синоќа останавме тука скоро два часа. Сега би сега да продолжам со темата. но пред тоа би сакал нешто да прочитаме заедно од Библијата. Ме повикувам да отвориме во Евангелието според Лука, 8 глава, и во 8 глава да го погледнеме 14 стих. Everybody of us, this passage. this passage. Секој еден од нас го знае овој текст. I only emphasize one word, word from this verse. Сме сакал да истакнам посебно еден збор од целиот овој стих. And that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Тоа пак се мисли на семето, што падна меѓу трње, се оние што го слушаат Словото, но откако ќе заминат, се гушат од грижи, богатства и наслади од овој живот и не донесуваат плод. If we are looking to verse 11, Ако го погледаме сега 11 стих, we will find that this parable is about the word of God. Ке видиме дека оваа парабола е за Словото Божио. who is represented by a seed. кое што Словото Божио значи е представено како семе. And about the Word of God, И во врска со Божиото Слово, in verse 14, Jesus is saying во 14 стих Исус вели, that it can be choked with cares. дека тоа може да биде загушено од грижи. So always we can understand that uh, a man can be defended or destroyed by riches. Значи, можеме да разбереме дека човек може да биде е, и заштитен, но да биде и уништен од богатство. Or by the pleasure, pleasures of the life. Или од насладите на овој живот. But Jesus is speaking here also about cares. Меѓутоа Исус тука зборува исто така и за грижи. So our cares can be a problem for our spirituality. Значи, нашите грижи можат да бидат проблем за нашата духовност. That means that always when we are, when we are staying face to face with the Word of God, Значи, секојаш кога се соочуваме со Божието Слово, we must let the cares of the life in our back, on our back. Мораме да ги ставиме на страна или да ги фрлиме позади сите грижи од нашиот живот. Because we we are staying face to face with the word of God, but near our cares. Бидејќи кога се наоѓаме лице в лице со Божјото слово, а тука до нас се нашите грижи, the cares can destroy the influence of the Word of God. нашите грижи можат да го уништат влијанието на Божието Слово. In the same time, Во исто време, I want to go together now in John chapter 7, би сакал сега да преминеме заедно на Евангелието според Јован, седмата глава. we must understand that we are staying face to face with the words of Christ, Да разбереме исто така дека се наоѓаме лице в лице со самите Христови зборови. We should express the same feelings as the officers. Треба да го имаме истото чувство како и овој офицер. Who said if you are looking in the verse 46 746 да отвориме на 46-тиот стих, кој што рекол вака. Never man spoke like this man. Никогаш човек не говорил така како овој човек. So the influence of the words of Christ must be so big upon our heart and mind. Значи влијанието на Христовите зборови треба да биде големо во нашите мисли и срца. So that we can say these words are very powerful for us. Така што би да можеме да речеме да и ние дека овие зборови се многу мокни, многу силни за нас. If we are reading the Bible and the words of the Bible are not make impression upon our mind and heart, ако кога го читаме Божјето слово не доживуваме никаков печаток во нашите мисли и нашите срца, we must be sure that we have some problems. Тогаш треба да бидеме сигурни дека имаме некои проблеми. Because in normal course of action, the words of God, of Christ, is impressing the mind and the soul. Затоа што во нормални услови Христовите зборови и зборовите од Библијата вршат силно влијание, силен впечаток врз мислите и срцето. Think only on this. Да го запаметиме, да помислиме само на следново. The priest sent some officers to bring to them Jesus. Значи, свештениците испратиле слуги, војници, да го уапсат и да го донесат Исуса кај нив. They went to Jesus to catch him, Тие отишле кај Исуса да го фатат, but, but they were so impressed by his words and his preaching но самите тие, значи, војниците биле толку а, импресионирани од Христовите зборови, that they went back to the, to the Pharisees without Jesus. што се вратиле назад кај фарисеите без Исуса. We are not people who are sent to catch Jesus, to do wrong to Jesus. Е сега ние не сме такви луѓе, испратени значи да го уапсиме Христа или да му наштетиме било како. And the people who wanted to to to catch Jesus were so impressed by his words. И ако тие луѓе кои што биле испратени да го фатат Исуса биле толку импресионирани од неговите зборови, How more shall we be impressed колку, by his words? Колку повеќе тоа би требало да бидеме ние. You understand? Разбирате? If the words of Jesus are not creating on us the same impression as on the officers, Значи, ако Христовите зборови не го прават истиот овој впечаток во, во нас, како врз овие слуги, it is very possible that our spirituality тогаш е можно нашата духовност is under their spirituality. Да биде пониска од нивната духовност. Now I want to continue the subject. Сега да го продолжам сега овој предмет. And I want you to uh, I want to get to go to the passage that starts with in the councils of heaven. И ќе појдеме кај еден цитат кој што започнува со овие зборови во небесните совети. Цитатот се наоѓа во списанието Знаци на времето 2 јулија 1896 година. Во небесните совети Господ испланирал да му даде нов облик на изопачениот човечки карактер и да го обнови кај него моралниот Божји лик. Ова дело е наречено тајната на побожноста. Христос, единороден од Таткото, ја презел човечката природа, бил во обличие слично на грешното тело, за да го осуди гревот во телото. In this quote you can see how Paul and Ellen White are saying the same thing. Во овој цитат можеме да видиме како и апостол Павле и Елена Вајд кажуваат истото. I remind, I remind you about the words of Paul from 1 Timothy 3 with 16. Да се подсетиме од вчера на Павловите збори во 1 Тимотеја 3.16. About the mystery of godliness. За тајната на побожноста. Which is God was manifested in the flesh. Тајната на побожноста која што се состоеше во тоа што Бог се јави во тело. Here Ellen White is saying the same thing. Тука Ellen Вајт кажува истото. And she says that in the councils of heaven God planned to reshape the broken, perverted character of man. И како што прочитавме, значи со други зборови таа вели дека во небесните совети Господ испланирал да му даде нов облик на изопачениот човечки карактер. И да го обнови кај човекот моралниот Божји лик. So says, така таа вели the mystery of godliness about which Paul spoke in 1 Timothy 3 with 16 дека тајната на побожноста за која што зборува апостол Павле во послание до Тимотеј 3:16 is nothing else than the work that God is making in us не е ништо друго туку неговото слово кое што Господ го сади внатре во нас transforming a perverted character through a moral image of God. И кое што го го преобразува изопачениот карактер во Божиот морален лик. To do this, Christ came in the likeness of sinful flesh. За да го изврши тоа дело, Христос дошол на земјата во тело слично на грешното тело. Looking in this quote and in 1 uh, Timothy 3:16, кога ќе ги погледнеме овие два цитата, овој од Елена Левајт и Павловиот од 1 Тимотеја 3:16, we can conclude that the answer of God to Satan's allegations би можеле да заклучиме дека Божиот одговор на сатанските обвиненија is connected with the character transformation. Има врска со преобразбата на карактерот. Do you remember that last evening? Се сеќавате ли вчера синоќа We spoke about uh, the fact that Satan has some allegation against God and his righteousness. Зборувавме за тоа како сатаната подигнал обвинение против Бога и неговата праведност. And the first answer of God to this allegation is sending Jesus in the sinful flesh. Првиот одговор од Божја страна на овие сатански обвинения беше да го испрати Исуса во вакво грешно тело. So, in this work of God, sending His Son on the earth in the likeness of sinful flesh, Во ова Божјо дело, значи испракајќи го Божиот син во тело слично на грешното тело, is connected with overcoming sin. ова дело значи има врска, поврзано е со победата над гревот. Now, I want you to look to the next quote. Сега би сега да го погледнеме следниот цитат. Божиот син дојде на светот во човечки лик, за да му покаже на човекот дека кога божественото и човечкото ќе се спојат, не може да се стори греф. Тој е нашиот пример преку него ние можеме да бидеме учесници во божествената природа, откако избегавме на расипаноста која е во светот преку сладострастието. What Ellen White is saying? Што ни кажува тука Елена Вајт? That the first demonstration that God had made Првата, значи, манифестација што Господ ја направил to show that the Satan's allegation are lies, за да покаже дека сатанските обвиненија се лажни, consisted in sending his son in the likeness of sinful flesh in human form, состоеше во тоа што го испратил својот син во тело слично на грешното тело, во човечка природа. And in doing this, he showed и на тој начин тој покажал that man, human nature, combined, united with divinity, покажал дека кога човечката природа ќе се спои, ќе се соедини со божествената, does not commit sin. Таа не може да направи да стори греф. So always when we are staying face to face with our sin, значи секогаш кога се наоѓаме лице в лице со нашиот грев, we must be aware of the fact треба да бидеме свесни за фактот that God has a solution for us. дека Бог има решение за нас. He wants us to be partakers of divine nature. Тој сака ние да станеме соучесници во божествената природа. So always when you feel that sin is overcoming you, секогаш кога чувствувате дека гревот ве надвладува, Make appeal to this promise of God. Повикајте се на ова Божјо ветување. He promised that divinity and humanity combine Тој ветува дека кога божествената природа ќе се соедини со човечката. Does not commit sin. Човечката природа тогаш не може да стори грев. We are going to the next passage. Одиме понатаму на следниот текст. Облагороден во одеждата на човештвото, Божиот син се спуштил на нивото на оние кои сакал да ги спаси. Во него немаше лага ниту греф. Тој секогаш беше чист и неизвалкан, но сепак ја зеде врз себе нашата грешна природа. Now, let's open the Bible in Hebrews. Ајде сега да отвориме Библијата во посланието до евреите. Chapter 1. Прва глава. And let's read from there verse 1 and 2. Значи послание до евреите, прва глава, првите два стиха. 1 and 2. 1 and 2. Бог кој во старо време, откако многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите предци преку пророците, во последниве денови им збору, ни зборува преку Синот, кој го постави за наследник на се, преку кого ги создаде и вековите. So you understand? Разбирате? God was spoken to prophets from hundreds, thousands of years. Пред значи за за време од стотици и и илјадници години предходно, Бог им зборувал преку пророците. But then he sent his son. А потоа го испратил својот син. And he spoke through him и проговорил преку него. Do you remember, remember what Moses said about Jesus? Се сеќавате што рече Мојсеј за Исуса? When he said that God will send in the midst of you a... Кога велеше Бог ќе подигне помеѓу вас пророк исто како јас. Uh, I wanted them to guess this word. <laughs> I guessed it. I yeah, okay. So Moses used about Jesus the word prophet. Значи, самиот Мојсей за Исуса го, го употребил овој збор пророк. So the, the work of Jesus on earth was to, to, to carry the words of God for the people. Значи, и, Божи, и Христовото дело на земјата беше да ги пренесе Божите зборови до луѓето. You must know that um, Jesus has three offices. Треба да знаете дека Христос извршува три функции. Prophet, пророк, priest, свештеник and emperor. и цар. In order to be a priest, за да се биде свештеник, it was necessary for him to be a prophet. Требаше предходно да биде пророк, за да стане свештеник. In order to be a king, а за да стане цар, it was necessary for him to be a priest беше необходно предходно да биде свештеник. He will be king over the earth. Тој ќе биде цар и на земјата. After he finish his office as a priest. Откако ќе го заврши своето дело како свештеник, како првосвештеник. Now, all of these offices Сите овие функции are in connection with righteousness. Сите тие имаат врска со праведноста. The words of God sent, sent to prophets Божите зборови испратени до пророците are sent to us that God wants us to be righteous. се испратени до нас преку нив, затоа што Бог сака ние да бидеме праведни. The work of Christ as high priest Христовото дело како првосвещеник is in behalf of man that he, ma- he, ma- he became perfect. е за добробит на, чо, на човекот, за да човекот стане совршен, да се усоврши. And he will be king only, only to a people who is righteous. И Христос ќе биде цар само над оние луѓе кои што се праведни. Now let's look to another quote from Ellen White. Да погледаме сега еден друг цитат од Елена Вајт. Тој врз својата безгрешна природа ја зеде нашата грешна природа, за да знае како да им помогне на оние што се во искушение. So, in order to understand our temptations, за да можеме значи да ги разбереме нашите искушенија, Jesus experienced them. Исус, значи требал да ги да ги доживее самиот оние искушенија што ние ги доживуваме. Now, if one of our problem is care from cares. Значи ако едно од нашите проблеми се да речеме грижите, that means Jesus was also faced with this temptation. Значи дека и Исус се соочил некогаш со вакво искушение. To have cares. Да има и тој грижи. So he can understand us Значи, на тој начин може да не разбере нас. When the devils tempted us to care. Кога ѓаволот нас не искушува со земски грижи. So, when our mind and, and soul is troubled with our cares or toils. Значи кога нашиот ум се измачува со овие земски грижи. Jesus knows how to succor us тогаш Исус знае како да не утеши. Jesus knows how to help us. Исус знае како да ни помогне. Because he passed through all our experience. Затоа што тој самиот минал низ сите овие наши искуства. We go to the next passage. Да преминеме на следниот текст. Како глава на човечкото семејство, тој живеел според секој пропис, секоја јота и секоја црта на законот Тој во човечката природа го живееше истиот оној живот, кој бараше неговите следбеници да го живеат. Now we are com coming to a point that is, that is very important. Сега доаѓаме до еден момент кој што е мощно важен. We believe that the plan of salvation was made for humans. Ние веруваме дека планот на спасението бил направен за луѓето. And that the plan of salvation was made for the salvation of men дека планот на спасението бил направен заради спасение на човекот. Меѓутоа тој подразбирам нешто повеќе од ова. Да отвориме на пример во посланието до Колосијаните првата глава. Посланието до Колосијаните првата глава. And I want to pay attention to verse 20. И тука би сакал да обрнеме внимание на 20-тиот стих. Значи, Колосјаните првата глава 20-тиот стих. И преку него, преку Христа, значи, да измири се со себе, било земно или небесно, творејки мир со крвта на неговиот крст. So through the blood of Jesus Значи, преку Христовата крв, He made peace, тој направил мир или измирил, both for the things from the earth and from heaven. И за небесните, и за, за сите земни нешта. But what, what need the heaven have for peace? Меѓутоа, каква потреба имале во небото, небесните жители, за вакво измирување. There is no peace in heaven. Зарем на небото немало мир? There is war there. Дали има војна на небото? Because we know that the war was shifted from heaven to earth. Ние знаеме зборувавме вчера дека војната беше преместена која што започнала на небото овде на оваа земја. Let's look what Ellen White is saying about this. Да видиме што кажува Елена Вајт за ова. Патриарси и пророци, 68 страница. Мегутоа, планот на откупувањето имал една подлабока и поширока цел, отколку што е спасението на човекот. Христос не дошол на земјата само затоа жителите на овој мал свет да можат да го почитуваат Божиот закон, онака како што треба да се почитува. Тука да го прикаже и да го оправда Божиот карактер – и пред жителите на другите светови и пред целата Вселена. На тоа мислил Спасителот кога пред своето распрување рекол «Сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет ќе биде истеран надвор, и кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе». Христовата смрт за човековото спасение не само што го сторила небото достапно за човекот, туку пред целата Вселена го оправдала карактерот на Бога и на Неговиот Син. Во нивната постапка со бунтот, што го предизвикал сатаната. Таа го потврдила вечното постоење и непроменливоста на Божиот закон и ја открила природата на гревот и неговите последици. In this passage we can see Во овој текст може да видиме that indeed God answers to Satan's allegation дека навистина Бог одговара на сатанските обвиненија by sending his son in the likeness of sinful flesh Испрекајќи го својот син во тело слично на грешното тело and through his death his life and death и преку неговата неговиот живот и неговата смрт he shows to all universe that the law cannot be modified на тој начин Христос покажува на целата Вселена и покажува дека Божиот закон не може да биде променет. But this was an answer. Ово представувало одговор. We can see the same thing in another passage. Истото можеме да го видиме во еден друг цитат, каде што Елена на Вајдвели, преку планот на спасението, треба да се постигне дури и повисока цел од спасението на човекот и неговиот откуп од земјата, преку откровението на Божиот карактер во Христа, пред универзумот ќе биде прикажана добротворноста на божествената управа, обвинувањата на станата ќе бидат отфрлени, природата и резултатите од гревот ќе станат јасни, а ќе биде целосто демонстрирана и вечноста на законот. So, with these passages that we have uh, read in in these minutes that have passed, Значи, сите овие цитати што ги прочитавме во досегашниве минути, we saw that the answer of God to Satan's allegation видевме дека Божиот одговор кон сатанските обвиненија was Jesus' life and death. представуваше Христовиот живот и смрт. So, through Jesus, he showed us that law cannot be modified. преку Христа, значи, Господ покажува дека ни покажал дека законот не може да биде променет. But not only he showed us, but also he showed to all the universe. И не само нам, туку тоа го демонстрирал, го покажал за целата вселена. Now, what do you think? Што мислите? This is the only answer of God or he has another answer to Satan's allegations. Дали е ова единствениот Божи одговор Или има уште некој друг одговор на сатанските обвиненија? Why I'm asking you this? Зошто ве прашувам ова? Because all Christianity is saying that at the cross God gave, gave a final answer, a definite answer for all the problems of the universe and of sin. Бидејќи целото христијанство проповеда дека на крстот Господ дал еден конечен одговор, финален одговор за сите проблеми поврзани со гревот. Да. and there is nothing more that he will do to answer. И дека нема ништо повеќе што Господ би направил после крстот за да одговори на овие сатански обвиненија. So we should believe so or otherwise. Дали и ние треба да веруваме така или поинаку? What do you think? Што мислите? It is enough. Дали е доволно вака или не? Борче се знал. Борче се знал. But what the people are saying? А што велат другите луѓе? Што мислите? The other people hold their peace. okay. Uh, because of toils and uh, cares? <laughs> no. Okay. We are going to the next step. Преминуваме на следниот чекор. The church in the writings of Paul. Црквата во списите на апостол Павле. Studying this subject, the church in the writings of Paul and Ellen White, Прочувајќи ја темата црквата во списанијата на апостол Павле и во списите, списите на апостол Павле и на Елена Вајт, we will find if God has two answers to the problem of sin or only one. Ке откриеме дали Господ имал само еден одговор на проблемот на гревот so или I, два. I invited you to open the book of Ephesians. Ве повикувам да отвориме заедно во посланието до Ефесијаните at chapter 5 and read from there from 25 to 27.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 Pay attention to verse 27. Да обрнеме уште едно на 27 стих. Jesus wants to present to himself a glorious church. Христос сака да представи пред себе една славна црква. A glorious church does not mean a rich, a wealthy church. Славна црква не мора да значи богата црква. That does not mean a church who has influence on state, on Caesar. Не мора да значи црква која што има силно влијание врз државата, врз царот. But a glorious church means Токославна црква значи not having spot or wrinkle таква црква која што нема никаква непорочност или дамка. A glorious church is holy and without blemish. Значи, црквата, славната црква е света црква и непорочна црква. So the work of Jesus now, after his resurrection and ascension to heaven, значи, Христовото дело што се одвива сега, по Неговото воскресение и вознесение на небото, is to present to himself a glorious church. е да представи пред себе една славна црква. And when I read these words, кога ги читам овие зборови, a question comes into my mind. ми дојга, на, ум, на ум ми дојга едно прашање. Now, before the question, Пред да го поставам прашањето, we know that nothing is hard for God to do. Знаеме дека за Бога ништо не е тешко да направи. Because his words has power. Бидејќи неговите зборови имаат мок. When he speaks, кога Господ говори, the things that he speaks exist тоа што, Господ, тоа што Господ го говори, се создава, <laughs> екзистира. Now, in the councils of heaven, God planned to reshape the broken, perverted character of men. Значи, во небесните совети Господ а, сакал да го а, облагороди изопачениот а, а, човечки карактер. And there was a, a plan of salvation made. И таму во тие небесни совети бил направен планот на спасението. We read about this in Zechariah chapter 6. За ова читаме во пророкот Захарија 6 глава. Verses 12 and 13. Во 12 и 13 стих. Значи, книга на пророкот Захарија, 6 глава, 12 и 13 стих. И речи им, вака вели Господ Саваот, ете човек, чие име е зачетник, тој ќе израсне од коренот свој и ќе создаде храм Господов, Тој ќе создаде храм Господов и ќе се прослави, ќе седне на престолот свој и ќе биде владател, а од него на престолот ќе биде и свештеник и ќе има согласност за мир или заветот на мирот ќе биде помеѓу едниот и другиот според изворниот текст. So the council of peace is between Jesus and his father. Значи заветот на мирот е помеѓу Исуса и неговиот отец. Jesus was agreeing to give up his life. Христос се согласил да го жртвува својот живот Now the question, и сега доаѓа прашањето. what was and is more hard for Jesus? Што е потешко за Исуса? To renounce to the glory of heaven and ke- come in the likeness of sinful flesh да се откаже од небесната слава и да дојде во тело слично на грешното тело, face with face with да се соочува лице в лице, значи со сатанските искушенија, while he was bearing uh, fallen human nature, додека ја носел на себе паднатата човечка природа, to pass to the Gethsemane, да помине низ Гециманија, to stay on the cross and die, да виси на крстот и потоа да умре, or или to create a glorious church. Да создаде славна црква, што е потешко. The second. The second. Agree. The second one. Се согласувам. второто. But do you know why? Но дали знаете зошто? значи, дали го на тревка кажавте <laughs> второто или дали... Because it does not depend on him only. Okay. Agree. Се согласува. But let's say in other words. Но да го кажеме тоа поинаку со други зборови. When God through his word Jesus Christ creates кога Бог создава преку своето слово Исуса Христа he can create from nothing or from some substance. Тој може да создаде и нешто од ништо или да создаде нешто од нешто предходно. And he can only say И тој може да каже Let there be light. Пример, нека биде светлина. And the light и бидна светлина. After he created man, Но откако го создал човекот, from the dust of the earth, од земниот прав, from substance, од земската субстанција, материја, there is a difference. Постои една разлика. At creation, he did not ask the dust, may I create man from He? from you? Господ не го прашал земниот прав, дали може од тебе да создадам човек? He took the dust, туку го зел правот, formed a man, направил човек, gave him life, му дал живот and from this moment, и од тој момент he will not do in the life of man nothing тој нема да стори ништо во животот на човекот without the cons- uh, without the express will of man. без јасната согласност на човечката волја. Го разбирате ова? We are dust. Ние сме прав. Nothing more. Ништо повеќе од тоа. But because we have life from God in us. Меѓутоа затоа што имаме живот од Бога во нас, because we have his, his life in us, бидејќи во нас го имаме неговиот живот, now he cannot do in us nothing. Тој сега нема во нас да направи ништо only if we accept him to do this work. Ништо освен она што ние би го прифатиле, би се согласиле тој да го направи. That's why it's very hard for him to work in the church. Затоа нему е многу тешко да работи во црквата because he must work in my life, in his life and your lives. Бидејќи тој треба да делува и во мојот живот, во неговиот живот, во вашите животи. And we are not going with same steps. И ние не се движиме секогаш со во чекор. With same vision. Не делиме истата визија. With same desire и ги немаме истите желби како и неговите. But till the end, Jesus will create a glorious church. Меѓутоа, до крајот, Христос ќе создаде славна црква. For what purpose? За која цел? Let's find. Ајде да откриеме. Ephesians chapter 3, verse 10, but we will read also 9. Послание до Ефесијаните трета глава, ќе ги прочитаме 9 и 10 стих. But the focus is on verse 10. Но главниот нагласок ќе ни биде на 10 стих. Ефесените 3 глава, 9 и 10 стих. Гледавте. И да расветлам на сите во што се состои распределбата на тајната криена од векови во Бога, кој создаде се преку Исус Христос. Таа многоликата мудрост Божја да им се објави сега преку црквата на началствата и властите небесни. What purpose does God have? Каква цел има Бог? He wants that all living creatures from universe Тој сака сите живи существа од Вселената, when they are looking to the church, кога тие гледаат, ја наблюдуваат црквата, what to see, да видат што во неа. The wisdom of God. Мудроста Божја да ја видат. Now, let's assume that in this moment, да предпоставиме дека во овој момент in the council of heaven, councils of heaven, во небесните совети God is saying to all principalities. Господ им се обраќа на сите небесни началства. Let's look now on the church from the earth. Ајде сега да ја погледнеме црквата на земјата. And the earth appears before them. И се појавува пред нив земјата. Let's choose Macedonia. Ајде да ја избереме Македонија. And the earth appears more and more and more big, and the small country appears in their front. <laughs> И се зумира планетава Земја <laughs> до мала една малечка земја. And God says now let's look at Skopje. И Господ вели понатаму ајде да да го погледнеме Скопје. There are how many churches here? Four? Колку цркви има тука? Четири? No, there are many more. There are four churches. There are Adventist. Има четири адвентички цркви во Скопје. So he said, let's look to the church, Adventist church from the street. I don't remember the name. Дајме да, сега замислите Господ рече да ја погледнеме црквата во Петра Попарсов. Please tell me, Кажете ми, which is the conclusion that the principalities of heaven shall have after they are looking to us? Каков заклучок ќе извлечат небесните началства, откако ќе не погледнат тука нас? Now, I want you to see, to, to understand, Би да разбереме that Jesus will not give us peace дека Христос нема да ни даде мир until we go to perfection. Се додека не дојдеме до совршенство. To perfection in overcoming sin Совршенство во совладување, победување на греот. Or perfection in transgression of the law. Или совршенство во престапот на законот. We must know that, that every one of us is building a perfection. Треба да знаеме дека секој еден од нас гради некакво совршенство. Even he lets Jesus to create in us his perfection. Или дозволува секој еден од нас Исус во нас да го изгради неговото совршенство. Even we let Satan to work in us his perfection in bad things. Или пак му дозволуваме на сатаната тој во нас да го усоврши неговото зло. And the time will pass. И времето ќе помине. brzo. I, I uh, learned yesterday this word, <laughs> вчера го научив овој избор, or two, two days ago, brzo. или пред два дена, So брзо. The, the time will pass with speed, very much speed, Значи, времето поминува со голема брзина and in one day, и еден ден, when the principalities of heaven кога небесните началства will watch at you, ќе погледнат во вас they will see in you the wisdom of God. Ќе го ќе ја видат во вас Божјата премудрост. But one question remains. Но останува едно прашање. Will all of us will be then when the principalities will see this? Дали сите, секој еден од нас ќе биде тоа кога небесните началства ќе ја видат Божијата мудрост. God wants us to be old. Господ сака сите, сите ние да бидеме тоа. Секој еден. But decision is ours. Но одлуката за тоа е наша. Uh, there was a war, but I don't remember in which war it's this story, but it's a true story. There was war, but I don't know the details. Uh, in the past. Okay. In the winter. Uh, има една приказна во врска со една војна, мегуто не секам ни на приказната, ни кога тоа се случило. And the soldiers were marching in the snow. Според приказната, војниците значи марширале во снег, по снегот. But they had a long way to do. Но имале долг пат да изодат. They were very tired се измориле. There was very cold outside. Беше многу студено надвор. And because they did not have the power of will, и бидејќи немале силна воља, and because they were tired, и бидејќи биле преморени, soldier after soldier sits down to rest. Војник по војник почнувале да седнуваат долу на снегот да се одморат. That's in Russia, probably. Maybe in Russia, but I don't know the, the, the details. No, no never. Uh, Ја мрам веројатно во Русија. Napoleon maybe in Russia, but I don't have the details. But I'm not saying. And you must know that when it's freezing outside Треба да знаете дека кога надвор е мраз, and you are work, uh, walking а and вие you're се tired, движите, and you sit down, и ако се изморите и седнете долу, you don't feel the cold, По, не чувствувате студот, не го чувствувате студот. But you have a beautiful sensation. Туку имате едно прекрасно чувство. And you are dying with this beautiful sensation. И вие умирате од студ со ова прекрасно чувство. And when some of the soldiers sit down to rest, И кога некои од војниците седнуваат да се одморат, some of the others were looking to them, некои други кога ќе ги погледнале нив, and sit down also. и тие одлучувале да седнат. So many soldiers died not because of cold, Многу војници умреле не заради студот, but because they were tired and their their will was not going туку затоа to што any step further. биле преморени и немале повеќе волја да продолжат понатаму. Now I want you to know that we are marching in a freezy time. Сакам да знаете дека и ние маршираме, чекориме во една ваква, во еден во еден ваков во една ваква спрзнувачка ситуација. When many of us will sit down. Кога мнозина од нас би сакале да седнат and will not march in this war farther. И не би сакале повеќе да да маршираат напред. Never, but never don't stop and sit down with them. Никогаш, никогаш немојте и вие да седнете заедно со нив, заедно со тие што веќе се обесхрабрени. You are the only one soldier of God in Skopje. Ако сте вие единствениот Божји војник во Скопје. March till the end. Марширајте се до крајот. You understand what I'm saying? Го разбирате ова што го велам? The idea is that all of us go together. Идејата е сите ние да маршираме, да одиме заедно. But if somebody from you will sit down, stopping to fight the good fight. Но ако некој од вас седне, се измори и престане да ја води, да ја бие добрата борба, having имајќи прекрасни чувства и сензации, and telling to the others what a beautiful sensation and feeling I have. И дури да им кажува на другите колку е прекрасно чувството што го имам, please don't stop. Ве молам не застанувајте. If you are tired, ако сте изморени, make a Bible study. Земете ја Библијата, читајте ја Библијата. If you are tired, sing a song. Ако сте изморени, запејте му песна на Господа за Божја слава. If you are tired, ако сте изморени, go in the city to offer to somebody a book. Појдете надвор во град да му понудите некому книга. Don't stay in front of TV. Немојте да седите пред телевизор. On in the face of things that create pleasure to your soul and mind. Или да се занимавате со било што што ви дава задоволство на умот. When you are tired, do something for God. Кога сте изморени, направете, сторете нешто за Бога. Because you are not doing for him, you are doing for you. Бидејќи кога тоа го правите, не го правите за него, го правите за вас. Now, let's go to Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1. Да завртиме сега во Ефесијаните прва глава. Because in two verses from this chapter, бидејќи во два стиха од оваа глава, we'll see the same thing as in 3 with 10. Ќе го, го завидиме, ќе го согледаме истото што го видевме во 3.10. Please read verse 6 and 12. Значи во Ефесијаните првата глава, Ке ги почитаме 6 и 12 стих. Прво 6 стих. За да биде фалена славата на неговата благодат, со која не дарува преку својот возлюбен син, и сите стихови ќе ги читам до, до 12-тиот, во кога имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите по богатството на неговата благодат, Таа благодат тој ни ја даде изобилно заедно со сета мудрост и разум. Откако ни ја откри тајната на својата волја, според своето благоволение, што го беше положил во себе отпорано, во уредувањето и исполнувањето на времијата за да соедини се небесно и земно под една глава во Христос, преку него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја, за да послужиме како пофалба на славата Негова ние, кои отпорано се надевавме на Христос. So you see in verse 6 and 12 the same idea? Дали гледате во 6 и во 12 стих истата идеја? God wants to use the church Господ сака да ја употреби црквата to glorify his name. за да го прослави своето име. It is clearly understood that he cannot let the church Јасно е дека тој не може да дозволи црквата to be other than perfect. Да биде било што друго освен совршена. So anyone of us who does not agree to be perfect in character Значи, секој еден од нас кој што не се согласува да стане совршен во карактерот, shaking, преку решетањето, he will leave the church of God тој ќе ја напушти Божијата црква. Now we spoke about uh, Jesus Christ in his second office. Зборувавме и за Исуса Христа во неговата втора функција as high priest. како првосвештеник. Now let's read in the Bible why Jesus is high priest. Ајде да прочитаме во Библијата зошто Исус е првосвештеник. We will find answer to this question from Hebrews chapter 7 verse 11. Ке најдеме одговор на прашање во посланието до евреите, седмата глава, 11 стих. Евреите 7, 11. Па така, ако совршенство можеше да се постигне преку левитското свештенство, бидеќи врз на него народот доби закон, Каква потреба има да се воздигне друг свештеник починот Мелхиседеков наместо починот Аронов? Paul is saying here that in Levitical priesthood perfection was not possible. Апостол Павле тука кажува дека совршенство не било можно да се постигне преку левитското свештенство. So Levitical priesthood could not create perfection of character. Значи, службата на левитското свештенство не можело да создаде совршен карактер. And because of this problem, и заради овој проблем, there was necessary to be changed, this priesthood to be changed. Имало потреба, необходност свештенството да биде заменето. So Jesus have a new priesthood. Така што Исус востановува едно ново свештенство. Тој е првосвештеник на небото во небесното светилиште. In order that perfection should be or can be possible in the life of the church. За да може за да овозможи совршенство во животот на црквата. So you see when Jesus was a prophet on the earth, Значи, гледате, кога Исус бил пророк во функција на пророк на оваа земја, his words were spoken to the people неговите зборови кажани на народот in order for them to search perfection. имале за цел народот да бара совршенство. In the second office, Jesus, as high, as high priest, Во Втората функција како првосвештеник Исус is working for the perfection of our character. Исус сега делува за усовршување на нашиот карактер and for the perfection of the church. И работи на усовршувањето на црквата. Now, please read verse 18 and 19. Сега да ја прочитаме 18 и 19 стих. 18 и 19 стих. А пак, одменувањето на пранешната заповед се изврши поради тоа што таа беше слаба и бесполезна. 19 стих. Зашто законот ништо не доведува до совршенство, а се воведе подобра надеж, преку која се приближуваме до Бога. So you see, the law cannot work perfection in us. Значи, гледате, законот не може во нас да создаде совршенство. But Jesus, as high priest, Току Исус како првосвештеник, затоа што тој самиот ги доживеал истите искушенија во паднатово грешно тело. Тој може да создаде во нас совршенство. Now let's open the Bible in first chapter of Colossians. Да се вратиме сега во Библијата на првото послание, првата глава од посланието до Колосијаните. Verses 28 and 29. 28 и 29 стих. Значи, Колосијаните првата глава, 28 и 29 стих. Него ние го проповедаме, врзум, се извинувам. Вразумувајќи ги сите луѓе и учејќи ги со сета мудрост, за да го представуваме секој човек совршен во Христос. Затоа се трудам и се борам, зашто неговата сила со голема мок действува во мене. Which is the work of a minister of God? Што представува делото на еден Божи слуга? Have you the question? Дали го разбрасти прашањето? The minister of God has a work to do. Which is this work? Божиот слуга треба да изврши едно дело. Како кој е тоа дело? To present every man, man секој човек да го представи perfect совршен in Christ. во Христос. That's our work. Тоа е нашето дело. At must, at this we must work every day. И ова дело треба да го вршиме секој ден. You will say, not I, them. Може би ќе речете не јас, тие. Please raise the hand, all men from this church. Ве молам, <clears throat> кренете ги сите мажи, кренете ги своите раци во оваа црква. Every one of you are a priest. Секој еден од вас е свештеник. In your family you are a priest. Во вашето семејство секој еден од вас е свештеник. A minister of Christ. Божји слуга. and your work is to present to Jesus and to his father и вашето дело е да му представите на Христа и на неговиот отец a perfect family едно совршено семејство perfect not in earthly things не совршено во земските работи I'm not speaking about perfectionism не зборувам за перфекционизам I speak about perfection in Christ. Zborujem за совершенство во Христа. Perfection of character. Совершенство на карактерот. So every man from this church Значи секој маж од оваа црква must memorize the verses 28 and 29 from Colossians 1. Треба да ги запомни овие стихови од Колосјаните прва глава, 28 и 29 стих. So now, we understand that you have a position, very high position. Дали сега разбирате дека имате една многу висока позиција, положба? Maybe on a smallest field and Paul. Може би во многу помало мисионско поле од Павлоото. But you have this position. Меѓутоа вие ја имате таа позиција. And you must never forget this thing. И не треба никогаш да го заборавите ова. So Paul is saying about the church. Значи апостол Павле зборува за црквата that the church is an answer of God about sin problem. Дека и црквата представува Божји одговор за проблемот на гревот. The mission of Christ has not find an end at the cross. Значи Христовата мисија не завршила на крстот. Jesus is still working. Христос се уште работи. Jesus is still doing uh, a work in in the earth on the earth. Христос и понатаму врши дело на оваа земја. And he wants him to have a perfect church on the earth. И тој сака да има да стекне една совршена црква овде на земјата. And the glory of him and of God и неговата и Божјата слава can be seen in the perfection of the church. Да може да бидат видени во совршенството на црквата. Now let's see what Ellen White is saying. Да погледнеме сега што вели Елена Вајт на оваа тема. We are going to the first passage. Првиот цитат од Воспитување 264 страница. Нашиот свет е голема куќа на јадови, сцена на таква беда, што не се осмелуваме да им дозволиме на нашите мисли да се занимаваат со нив. Нашиот товар би бил страшен кога би се гледале колкава е таа, но Бог го чувствува сето тоа за да, го, за да ги уништи гревот и неговите последици. Тој го жртвувал своето најмило и нам ни дал мок во соработка со него да иставиме крај на таа сцена на беда. Here we have an impressive truth. Овде гледаме една впечатлива вистина. It is in our power во наша мок е through cooperation with God, соработувајќи со Бога, to put an end to this world of sin. Да ставиме крај на овој свет на гревот. We can stop the famine. Ние значи можеме да ставиме крај на овој глад. The wars. На војните the sickness, на болестите and everything. и сето друго. Accepting Jesus to be that who perfect this church. Прифаќајќи Исус да биде тој кој што ќе усоврши оваа црква. We have this power. Ја имаме оваа моќ. That through cooperation with God, соработувајќи со Бога, to, say stop. Да ставиме крај. To the workings of Satan. Да ставиме крај на сатанските дела. On this world. На во овој свет. We go to the next passage. Поминуваме на следниот цитат, Христови очигледни поуки. As a conclusion we'll read it. I'll read the whole thing. Right? Okay. Сатаната тврди дека човекот не може да ги одржи Божите заповеди И на вистина е така, ние не можеме да го постигнеме тоа со своја сила. Мегутоа Христос дошол во човечки лик и со својата совршена послушност докажал дека со обединувањето на човечките и божествените сили може да се почитува секој Божи пропис. Now, look please at the word fear. Да го погледнеме тука тука го немаме зборот <laughs> страф. that men might have no fear. Is this no? It's a different quote. It's a different quote. It's a different quote. You want to discuss fear? Oh, this is here. Yeah, we we just read We do this. this. Yeah. Okay, so pass with the next one and Значи, е, во друг цитат се наоѓа стравот. Ministry of Healing. Ministry of Healing 180. требало да е тоа. Да. Спасителот ги зел на себе сите човечки слабости и живеел безгрешен живот. И затоа луѓето не треба да се плашат, тоа е тоа, дека не се во состојба да победат, само заради слабостите на човечката природа. Христос дошол да направи од нас соучесници во Божјата природа, И неговиот живот ни сведочи дека човечкото во комбинација со Божјето не мора да греши. Значи да го видиме уште еднаш овој збор да се плашиме. No Стравот. Fear. Луѓето не треба да имаат страф или да се плашат дека не се во состојба да победат. God wants us to have no fear. Бог сака да немаме страф. That because of our sinfulness or our, of our sinful nature, we cannot overcome sin. Да, да не се плашиме дека заради слабостите на нашата човечка природа ne би možele да го победиме grevot. Because he made a promise. Затоа што тој дал ветување. Christ came to make us partakers of the divine nature. Христос дошол да направи од нас соучесници во Божјата природа. That's why we need not to have fears Затоа не треба да се плашиме. in regard to our sinfulness, Во врска со нашата грешност of our impossibility to overcome sin. или во нашата немок да го совладаме, да го победиме гревот. Because God made a promise. Затоа што Бог ни дал ветување. At the beginning of this presentation, на почетокот на ова предавање, we saw how people in the time of Jesus видевме како луѓе од Христово време were influenced by his words. биле импресионирани од неговите зборови. Now I want to read a passage from the Bible. Бих сакал да ви прочитам сега еден извадок од Библијата. And I want this passage to impress your mind, soul and heart. И би сакал овој текст од Библијата да се да се запечати во вашите мисли, во вашето срце и во вашата душа. Please open the Bibles, your Bibles in 2 Peter chapter 1. Да отвориме Библијата во второто Петрово послание, првата глава. And read from there verse 3, verses 3 and 4. И втора Петрова прва глава, Second Peter, eh? Second Peter 1, 3 and 4. Трети и четврти стих од првата глава бидејќи неговата божествена сила ни подари се што е потребно за животот и побожноста, а преку познанието на оној кој не повика со својата слава и совршенство. И четвртиот, преку кој ни се дарувани многу големи и драгоцени ветувања, та преку нив да станете учесници во Божјата природа, ако се оддалечите од гнилежот на овој свет. God gave us what? Значи, Бог ни подарил што, според овој стих? Според четвртиот? Exceeding. Многу големи и драгоцени ветувања. Exceeding great and precious promises. Многу големи и драгоцени ветувања. For what purpose? За каква цел? That through them да преку нив да станеме учесници во Божијата природа. Што пишува тука? Partakers of. To be partakers of divine nature. Да станеме учесници во Божијата природа. I want I don't know if I said to you this. If I said, I will repeat. If not, is the first time. Не сеќам дали ова сум веќе сум ви го кажал или ќе биде сега првпат. Those who are not make a basis in their religion upon a declaration of God, upon a promise of God, оние кои што за основа на својата вера него ставаат Божијето ветување или Божите ветување, are living a hidden religion. Живеат една паганска религија. Because the only religion that God has on the earth бидејќи единствената религија што Господ ја има на земјата is the religion based on his promises. Е религија која што е заснована на неговите ветувања. So, if you believe what God has promised, значи ако верувате се што Бог ветил, you are a follower of Jesus. Вие сте Христов следбеник. If you believe what Jesus or God did not promise, А ако верувате нешто што Бог или Христос не го ветиле, Вие сте паганин. In these words, God has promised to make us partakers of divine nature. Со овие зборови, значи, Господ нам ни ветил да не направи учесници во Божјата природа. After we split away uh, give up our lusts, Откако ќе се откажеме од е, нашите грешни желби, from here we can understand that the real religion of God од тука може да разбереме дека вистинската Божја религија is the religion that is based on a divine principle, a divine unity of humanity. е онаа религија која што е заснована на божествениот принцип на единство помеѓу бож, божественото и човечкото. Why? Зошто? Please look at the end of the passage. Тога погледнеме што еднаш крајот на овој цитат. From, and his life declares. И неговиот живот ни сведочи дека човечкото во комбинација со Божјото не мора да греши. Jesus lives declares. Значи Христовиот живот that humanity combined with divinity ни сведочи дека човечкото соединето со Божиото does not commit sin. Не мора да греши. So when we are sinning, значи секогаш кога грешиме, when we are decided to sin, секогаш кога решаваме да грешиме, we do not let Jesus to make us partakers of divine nature. ние не му дозволуваме на Исуса да не направи учесници на неговата божествена природа. we must have also this passage, this quote in our mind forever. Треба да го запаметиме добро за секогаш и овој цитат во нашите мисли. Now, I want you to see two passages which are very, very important. Би сега да погледнеме два други цитата, кои што се и важни. Еден од нефе е од времето 25. ноември 1897 година. Христовата чест мора да биде комплетна во усовршувањето на карактерот на неговиот избран народ. Тој копне неговиот народ да го представи неговиот карактер пред светот во работата на, дел, на откупот, во страдањата за кои Христос беше повикан да ги поднесе, вашиот карактер и неговата слава откриена во вас. The honor of Christ. Значи Христовата чест must then complete in the perfection of the character of the church. Треба да биде комплетна во усовршувањето на карактерот на црквата. In this great controversy there is no neutrality. Во оваа голема борба не постои неутралност. In everyday life every one of us во секојдневниот живот секој еден од нас decides одлучува to honor Christ да го почитува Христа or to honor Satan или пак Добро. Дали ќе го прослави Христа или сатаната? Please look at the end of the passage. Your character Да погледнеме крајот на цитатот. Вашиот карактер е неговата слава откриена во вас. What can be more beautiful than this? Што може да биде поубаво од ова? Your character will be his glory. Вашиот карактер ќе биде неговата слава as a parent како родител who glory himself through his son or daughter кој што се прославува преку животот на неговиот син или ќерка Do you know why this? Why is this? Дали знаете зошто е сево ова? Because God wants all the universe Бидејќи Бог сака сета, сета вселена to see a church turning from sin to righteousness. Да види црква која што се обрнала од гревот во праведноста. He wants to that all, all the universe to see that it's possible for a fallen being to return to God. Тој сака целата вселена да види, да согледа дека е можно паднатото човечко суштество да се обрне, да се врати кај Бога. Да објави дека неговиот закон не може да се промени. Дека неговата праведност е навистина праведна. God is calling us to do this. Господ не повикува нас да го направиме тоа. Now let's see the second. Да го видиме вториот цитат. Коптежот на вековите, 671 страница. Во човештото треба да се обнови Божиот лик. Божијата чест и Христовата чест се вклучени во совршенството на карактерот на неговиот народ. You must know for sure that God and Jesus will not stop. Треба да знаете со сигурност дека Господ во Христа никогаш нема да престане until they will have a perfect church. Се додека не стекнат, не добијат една совршена црква. Let's look to the next. Да го погледаме следниот цитат. Небесниот универзум со најголем интерес го наблюдува конфликтот помеѓу Христа во ликот на неговите свети и големиот измамник. Tomorrow, утре you will go to your jobs, ќе појдете во, на вашите работни места, to your business, ќе се зафатите со вашиот бизнес, ќе отидете до продавница, на училиште, And all heavenly universe и целият небесен универзум is watching the great controversy of Christ and Satan ја наблюдува оваа голема борба помеѓу Христа и Сатаната in your life во вашиот живот because all the universe wants to see Jesus in us затоа што целиот универзум сака да го види Христа во нас fighting the good fight. Како ја биеме и ние, ја водиме добрата борба. And tomorrow all universe will see all our temptations. И утре целиот универзум ќе ги види сите наши искушенија со кои што ќе се соочиме. All our sorrows. Сите наши таги. All our trials. Сите наши испити. And all our cares. и сите наши грижи. We started with cares. Започнавме со грижите денес. We end with cares. И завршуваме со грижите. Tomorrow, утре the heavenly universe must search on Skopje. Небесот must find in Skopje. Утре небесниот универзум во Скопје треба да најде, да пронајде a people, народ, a church, црква, impressed by the word of Jesus spoken in this evening. Во кое што кое што го одразува Христовото слово проповедено оваа вечер. In which the cares of the life are not working. Во кое што значи нема да имаат сила да делуваат земските грижи, грижите од овој живот. But the word of God is working in them току напротив, Божето Слово ќе делува во нив или во црквата, во неа. Now if you are looking in this passage, you observe that the heavenly universe Ако го прогледаме уште еднаш овој цитат, забележуваме дека небесниот универзум has the deepest interest покажува најдлабок интерес in the conflict between Christ in you во овој конфликт помеѓу Христа во вас and the great deceiver. Значи Христа помеѓу Христа во личноста на неговите свети, Христос во вас и големиот измамник. There is a time when a child if you are telling to him that somebody is seeing him doing something he will not do. <laughs> Знаете, има време кога Некој дете, ако му речете дека како некој го наблюдува, кога прави нешто, тој тоа не би го направил. Но по известно време и кога му велите на детето, му го кажувате истото, дека го гледаат како работи, како прави нешто, Тој нема, нема да ви верува дека го наблюдуваат и ќе продолжи да си го прави истото. Now we have impression that we are better than a child. Ние имаме впечаток дека сме подобри од било кое дете. But for sure a mother who has 60 years old let's say Но сигурно, ако земеме за пример една мајка која што е, наречем, да речеме, 60 годишна возраст, can see that his son or daughter of 30 years, for example, ако забележи дека нејзиниот син или керка од, на пример, 30 годишна возраст, remain a child. останува дете. When we stay face to face with God, Кога ние се наоѓаме лице в лице со Бога, in our sinful nature, во нашата грешна природа, we are like a child, сите сме ние како едно дете, doing the same things, правејќи ги истите работи, истите нешто што децата ги прават. Now our father has telling us, is telling us. Меѓутоа нашиот татко ни вели. At the higher level, of course на највисоко ниво се разбира. The heavenly universe is watching at you. Небесното универзум ве наблюдува. With the deepest interest. Со најдлабок интерес. To see the battle of Christ in you with the great deceiver. Ја гледа ова Христова битка во вас со големиот измамник. So, what? Значи што? let this mind be in you. Овие мисли да бидат во вас. And tomorrow when you wake up from the bed, И утре, кога ќе се разбудите во кревет, remember that the, heaven, the heavenly universe is watching you. да се сетите дека небесниот универзум ве наблюдува. Remember that Christ's honor and God's honor is in relation with your life. Да се сетите дека Божјата и Христовата чест зависат од вашиот живот утре. My desire Мојата желба is that every one of us е секој еден од вас and not only us but all the churches from here и не само ние тука, туку сите цркви shall be da да bidat in the near future во блиска иднина a perfect people for God составени од совршени луѓе за Господа fight for this борете се за ова put your mind soul and heart to this work вложете го сиот ваш ум срце и душа во ова дело Because Бидејќи God can do what He has promised to us. Бог може да го стори она што ни го ветил. The on- only problem, the only problem, is our will, Единствениот проблем е нашата волја, the power of will. моќта на волјата. Sunday, I was speaking with the young people from this church and other churches. Во неделата имав средба, разговарав со младите луѓе од оваа црква и од други цркви. concluded И во нашите разговори заклучивме that uh, almost all of us are um, working to the to the blocks of Egypt. Дека сите ние uh, на некој начин работиме на тие uh, големи камења во Египет. If you are an engineer, Ако сте инженер, you are working to create an empire in electronics, telecommunications, или ако Електротехник. работите на е, електротехнички проекти, е, телекомуникации, chemistry, agriculture, или ако работите во хемијата, е, про- е, земјоделството, if you are, if you are a historian of, or philosopher, Ако сте историчар или филозоф, you are trying to show how beautiful is humanity. Се обидувате да покажете колку е убаво, прекрасно човештвото. And we can continue the list. И може да продолжиме со овој список. So, a lot of us are working to the blocks of Egypt or of Babylon. И множиме од нас работат на овие а, тврдини во Египет или во Вавилон. And there is a problem in this. И во сето ова постои еден проблем. For the last time, in this evening here, open the Bible in Exodus 6, verse 9. За последен пат вечерва да отвориме Библијата во Излез Verse 9, 6 with 9. Шеста глава, 9 стих. Втора книга Моисеева шеста глава, девети стих. And let's read. И да го прочитаме. Мојсе им го кажа тоа на синовите на Израел, но тие не го послушаа Мојсе од малодушност поради тешкото робство. So, you understand the problem? Го разбирате проблемот? They didn't hear Moses Тие не го послушаа Мојсеја because of their anguish of spirit and for cruel bondage. заради нивната малодушност од тешкото робство. Uh, after I graduated from university, I was working at production controller. Јас а, по а, дипломирањето на факултет работев на контрола на производството. And my job was to to say in which day, which shift to do this uh, piece of product or this or this or this and how many. И целата моја работа состоеше во тоа во секој ден да одредувам која смена што треба да работи, кој дел од производот да го работи и така натаму. And I know what it means to to to build bricks for Piton and uh, Pitom and Ramses. И јас некој вече знам што значи да се изработуваат цигли во Питон и Рамзес. And I had cares. И јас имам жи, имав грижи. In the night I was dreaming planes, airplanes. Преку ноките сонував авиони. With the bricks, uh, with the with the um, uh, these pieces created by men and women from uh, from the company that must went to the client, go to the client како пренесува, ги пренесуваат овие наши производи, овие парчиња од нашата компанија до клиентите. And I was very stressed И бев многу истресиран. Because there was no time for the for the to go to the client. Често пати немавме време а, кога да пристигнат овие нарачки до клиентите на време. But Jesus as as a man who who present no care for the for the works of this earth Мегутоа Исус како човек кој што воопшто не се грижел за нештата или работите од оваа земја, is telling to us, ни вели, let the cares outside of your life. Оставете ги грижите, фрлете ги надвор од вашиот живот. Take up your cross, земете го вашиот крст and follow me. и следете ме мене. And if you have problems that nobody from the earth is looking after you after you buy the new shoes or a dress, И ако имате проблеми од типот никој не- не се грижи за вас или што ќе купите, какви кондори или а, какви чевли, каква облека, or after you have changed your car or, or your apartment or your, I don't know what, или кога ќе промените автомобил или стан или не знам што друго. Be sure Бидете сигурни that all the universe has a deepest interest дека и во такви моменти целиот универзум ве следи со најдлабок интерес to see in you the conflict between Christ and Satan да ја види во вас борбата помеѓу Христа и Сатаната. So tomorrow when you are going to your jobs, значи кога утре ќе одите на во вашата работа на пример, или на пазар или училиште се едно, and you are seeing nobody looking at you, и кога ќе мислите дека никој не ве гледа, Have in mind that all heavenly universe Имајте на ум дека целиот небесен универзум ве наблюдува. Is watching at you ве гледа. Because you declared that you are a seventh day Adventist. Бидејќи вие објавувате дека сте адвентисти на седмиот ден. Let's bear in mind the interest of heaven in our life. Да го да да се да го помниме секогаш овој небесен интерес во нашиот живот. May God bless everyone of Нека Господ ве благослови секој еден од вас. Have a peaceful night. Имајте мирна ноќ И Христова вера. Амин, амин.